بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu والذاريات ذروا na hapa kwa pepo zinazotawanya falhamilati wiqra na zinazobeba mizigo faljariyati yusra na zinazokwenda kwa wepesi falmuqassimati amra na zinazogawanya kwa amri inma tu'aduna lasadiq hakika mnayoahidiwa bila shaka ni kweli wa inna ad-dina lawaqi' na kwa hakika malipo bila shaka yatatokea was-samaa ذات الحبك na hapa kwa mbingu zenye njia إنكم لفي قول مختلف hakika nyinyi bila shaka mmo katika kauli inayohitalifiana يؤفك عنه من أفك anageuzwa kutokana na haki mwenye kugeuzwa قتل الخراصون wazushi wameangamizwa الذين هم في غمرة ساهون ambao wameghafilika katika ujinga. Yasaluna ayyana yawmuddin, wanauliza ni lini hiyo siku ya malipo. Yawmahum ala nari yuftanun, hiyo ni siku watakayoadhibiwa motoni. Dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tastajilun, onjeni adhabu yenu aya ndiyo mliokuwa mkiahimiza. Innal muttaqin fi jannatin wa uyun, hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na chemchem. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin, wanapokea aliyowapa Mola wao mlezi kwa hakika hao walikuwa kabla ya haya wakifanya mema كانوا قليلا من الليل ما يهجعون walikuwa wakilala kidogo tu usiku وبالأسحار هم يستغفرون na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira وفي أموالهم حق للسائل والمحروم na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiyeomba. Wa fil ardi ayatun lilmuqinin, na katika ardhi zipo ishara kwa wenye yakini. Wa fi anfusikum afala tubsirun, na pia katika nafsi zenu, je, amoni? Wa fis samaa rizqukum wama tu'adun na katika mbingu ziko riziki zenu na mlioahidiwa fa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun basi naapa kwa Mola mlezi wa mbingu na ardhi hakika haya ni kweli kama ilivyo kweli kwa nyinyi mnasema Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Suratu Dhariyat imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kiapo cha ukweli wa kufufuliwa na kutokea malipo kisha ikafuatisha kwa kiapo kingine juu ya ubabaishi ya wanaokanya katika maneno yao juu ya mtume wa Mwenyezi Mungu na juu ya Qur'ani tukufu. Kisha ikaingia kuwaonya wanaokanya kuwa watapata mwisho muovu katika akhera. Tena ikaeleza walioahidiwa wacha Mungu katika malipo ya vitendo vyao vyema walivyovitanguliza duniani. Kisha ikawazindua watu wazingatie ishara za Mwenyezi Mungu katika kuumba kwake na katika nafsi zao na katika mambo ya ufundi wa ajabu na uzuri wa umbo aliouweka humo. Na ikasimulia kisa cha Ibrahim na wageni wake malaika kisha ikaeleza hali za baadhi ya mataifa na maangamizo yaliyowasibu kwa kuwakadhibisha manabii wao. Kisha ikaashiria kwa jumla baadhi ya ishara za uumbaji na ikahimiza watu warejee kwa Mwenyezi Mungu na wamwabudu yeye peke yake ambaye hayo ndiyo makusudi ya kuumbwa majini na watu. Na sura ikahitimisha kwa kuwaonya wanaomkadhibisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kuwa watapata adhabu iliyokwisha wapata kaumu za kabla yao. Ninaapa kwa pepo zinazotimua mawingu, zikayasukumiza kwa nguvu huku zikibeba mizigo mizito ya maji, zikawa zinakwenda kwa wepesi kwa amri ya Mwenyezi Mungu zikawa zinagawanya riziki kwa mpendaye Mwenyezi Mungu. Hakika hayo mnayoahidiwa nayo ya kufufuliwa na mengineyo ni hakika ya kweli itayotokea na kwamba kwa yakini malipo kwa vitendo vyenu yatakuwa tu hapana hivi wala hivi. Ninaapa kwa mbingu zenye njia zilizowekwa barabara kwamba nyinyi msemapo mnayoyasema ni maneno kuungana Wacha kuamini hiyo ahadi ya kweli na malipo yatakayokuwa huyo anayeacha kwa sababu wamehiari kufuata pumbao la nafsi yake kuliko akili yake. Wameteketea waongo wanaosema katika habari za kiyama kuwa ni mambo ya dhana na kukisia tu ambao kwamba wamezamishwa katika ujinga, wameghafilika na riliza yakini. Wanauliza kwa kejeli kwa kuwa wanaona hayawi hayo lini itakuwa hiyo siku ya malipo? Siku wataposimamishwa motoni wakichomwa. Wataambiwa onjeni adhabu yenu hii ambayo duniani mlikuwa mkihimiza iwe. Hakika waliomtii Mwenyezi Mungu na wakamhofu watakuwa wananemeka katika mabustani na chemchem za peponi ambazo haziwezi kusifika hakika yake. Wakipokea thawabu na takrima wanazopewa na Mola wao mlezi. Hakika hao kabla ya hapo walikuwa duniani ni wenye kufanya mambo mazuri kwa kutimiza waliotakiwa yafanye. Walikuwa kulala kwao usiku ni kuchache na wakikesha sana kwa ibada na mwishoni mwa usiku walikuwa wakiomba mafira. Na katika mali yao wakiweka fungu maalum lilothibiti kwa ajili ya wenye haja wanaoomba na wanaojizuilia kuomba kwa kujiteta. Na katika ardhi zipo dalili nyingi zilizo wazi zinazopelekea kini kwa mwenye kuitafuta njia. Na hali kadhalika katika nafsi zenu zipo ishara zilizo wazi. Je, mmeghafilika nazo hamzioni? Na katika mbingu ipo amri ya riziki zenu na kukadiriwa mnayoahidiwa. Basi hapa kwa Mola mlezi wa mbingu na ardhi kwamba hakika yote hayo mnayoyakanya kuwa, yani kufufuliwa, kulipwa, kuadhibiwa wanakukadhibisha na kuwalipa thawabu wacha Mungu. Yote hayo bila shaka ni ya kweli thabiti kama hivyo kusema kwenu ambako hamna shaka na kokuwa mnasema.